Во целата историја на овој свет, само еден човек немал потреба од прошка. И тој е Бого човекот, тој е нашиот спасител Исус, затоа што никогаш не сгрешил. И неверојатно, ако размислуваме, еве, и затоа и може да биде и првосвещеник, меѓу другото, неверојатно ако размислуваме за тоа, во какви се ситуации бил а не сгрешил ниту во збор, ниту во мисла. А тоа треба да биде нашиот идеал, кон кој што се стремиме, тоа е примерот. Ние треба да го поседуваме Христовиот карактер. Мислам дека повеќе од јасно е тоа. Во Римените 5.12, нема да ги читам сега стиховите, ќе одем малку побрзо, вели дека сите сгрешија преку еден дојде и греот влезе и смртта на секој. Прво Јованово 1.10 вели лаже оној ако каже дека не сгрешил. Тој лаже. Значи нема човек кој што не сгрешил. Потоа автоматски на секој од нас не е потребна прошка. Но Исус не сгрешил. Никојаш во ништо. Во таа смисла, сега во една во смисла, некако минатиот пат, тој не должи, а ние должиме. Многу често пати знаеме и си должиме еден на друг. Во смисла на тоа си ми сгрешил, па не се покрела, па не знам ова, па не знам тоа. Должник сте ми. Што така гледаме, некојаш не работите. Зошто гледам дека оваа тема и зошто ете, пак ме навраќа некако духот, затоа што сметам дека ова е еден од клучните моменти кои што може да реши многу меѓучевечки односи. А ние тука имаме проблем на тоа поле. Затоа што, знаете, лесно може да се кажеме, па ние сме христијани, ние веруваме во Господа, ние идеме во самота на црква и тој вертикален однос некако не може баш многу да, да се согледа, ама се гледа преку оној наш како реков, да вертикален, се гледа преку оној наш хоризонтален <clears throat> однос меѓу човечки. Матеј 6.12, што вели, што кажал самиот Исус, кој ги поучува учениците како треба да се молат, кога им ја кажува молитвата Оче наш, Матеј 6.12. И пак да нагласам овие теми, се може би лесни да се проповедат, да се кажат, ама тешки се, тешко е ова да се живее. И јас тргнувам само од себе, не дека сум достоен да го зборам ова, ми мене ми треба како прво ова, а веруваме и на сите нас. Значи, во Мате 6.12 стихот гласи вака, Исус меѓу другото, значи, кажувајќи им како треба да се молат и како треба и ние да се молиме денеска, вели и прости ни ги нашите долгови, како што и ние им ги проштаваме на нашите должници. Не се мисли овде само на парични долгови, туку веќе нагласив, во која смисла можеме да, да му должиме некому. И тој е единствениот кој што не сгреши, кој што нема потреба од прошка, вели стана грев за нас – за да ние добиеме таа негова праведност, за да ние можеме да... Значи, тој беше тој мост, тој повторно ја воспостави, а, а, ги, воз, а, го, ги поврза двете скарани страни, така да кажам, меѓу нас и Отецос, Отецо. И дури во Лука 23 глава, 34 стих, и тоа нема да го читам, а, затоа што времето е кратко, Исус доека виси на крстот и доека овие фрла ждрепка за неговата облека, тој ќе каже Господе, прости им, оче прости им, затоа што не знаат што прават. Замислете си во која ситуација. На крстот. Ни крив, ни должен. Руган, плукан, предходно тепан, злоставуван и вели прости им, затоа што не знаат што прават каков пример за нас? Што ни кажува ова за, на нас? Како тоа Исус е спремен да прости во однос на тоа колку сме па ние спремни да прости? Ја не верувам дека некој, некој нешто ви направил во животот за кое што, вели, треба да простиме, а што е поголемо од она што Исус нам ни прости. Не верувам дека има такво нешто. Нема нешто поголемо од гревот и она што носи гревот, смрт. А Господ Исус, положувајќи во својот живот, не откупува и од смртта за да можеме да живееме. Тоа не можеме ни да го платиме со ништо. Еве видовме и од пуката дека ни еден никаков правосвещеник, никаков свещеник на земјата не може да ги покрие гревовите, не може да не спаси. Освен единствениот правосвещеник Исус Христос, Божето јагне. И ако имаме предвид онаа парабола таму кој што се наоѓа во во Матеј 18 глава, кога нели Петар ќе запраша дали до 7 пати да простиме и Исус ќе му рече не до 7, туку ви велам до 70 пута 7, по 7. И потоа им кажува парабола за едниот кој што должил 10.000 таланти И тоа, ако сега земја, да го пресметаме, тоа се милиони, милиони, неколку милиони, значи, опрашање се долар или не знам што сакате, некоја денешна цифра, значи, огромна цифра. За тоа време, милиони долари и во денешно време се големи пари, камо за тогаш. Наспроти оној кој што должал 100 денари, или како беше тоа, ако еден денари е дневницата, значи, едно три месеци, три месечна плата. Што не е проблем да се врати, да се исплати. Главниот текст на кој што ги задржаме се наоѓа Колосијаните трета глава. Значи, пак одиме во тој правец на простувањето, но сега во Колосијаните, ќе отвориме Колосијаните, тук има два-три стиха, кои што накратко ќе ги разгледаме. Колосијаните, трета глава. Дванаесет и тринаесет се а може малку да погледнеме и во контекст. И така, облечете се како Божи избраници, <clears throat> свети и возлюбени, во милосрдно срце, благост, смиреност, кротост, трпеливост. Трпете се еден со друг и проштавајте си еден на друг, Ако некој има поплака против некого, како што и Господ ви прости вам, така проштевајте и вие. Ке разгледаме неколку причини зашто треба да простиме. Како прво овде гледаме, Павле користи речник облечете се. Предходно ќе каже соблечете се, значи треба од нешто да се соблечеме, ако читаме таму погоре Каде да беше? Осмиот стих. Но сега отфрлете го и вие сето ова, соблечете го, сето ова, и што е тоа гнев, јарост, злоба, хулење, срам, и така натаму, а облечете се, и кажува сега тука неколку карактеристики. Тоа е новиот човек. Една од причините зашто треба да бидеме спремни, треба да простуваме, затоа што тоа му одговара на новиот човек. Новиот човек во смисла на новородениот човек. Таа облека, таман, му одговара на новородениот човек. И како што гледаме, тој новороден човек овде има неколку се вброени неколку карактеристики кај него, значи, како што вели 12 стих, милосрдно срце, значи, или сочувствителност. Новородениот човек, човекот во кој што живее Христос е сочувствителен. Се замисли се некој ќе изгреши. Вие како прво треба да сочувствувате со, со него, а не да го осудувате. Затоа што и тој е грешник како и вас. И што повеќе тој направил од вас. Сите ние должиме, сите ние премно му должиме на Господа со тоа што ќе сгрешиме, затоа што грешеки се еден на друг му грешиме пред се на Господа. Потоа, како што вели овде, благост или любезност, не само што треба да биде сочувствителни, туку и любезни кон личноста. Зборувам за простување, затоа што во тој контекст е 13 стих дава нагласок на таква ситуација. Значи, ова ваква облека, која што содржи сочувствителност, љубезност, скромност, понизност, трпеливост, му одговара на лицето кое што е наново родено и кое што облека треба секојаш да ја носи. Знаете, ние често пати знаеме да кажеме, а, за пет минути сега ќе ја соблечам таа облека и сега ќе му кажам на него, пошто вака и вака ми направим, па после пак ќе се ја облечам. Или често пати знаеме да кажеме, како што е, јас Некој ще кажам, ах да не бев христијане, Ах да не бев христијане и сега понатаму точки, понатаму точки, точки. Некој од вас може што сме правиле па знаат што следи понатаму. Меѓутоа, меѓутоа новородениот човек, тоа значи, на новороден, значи не е тоа само покривање на некои а, слабости, не, туку тоа е наново раѓање, комплетно наново раѓање. тоа е љубежен, тоа е сочувствителен, во секој момент, а посебно овие квалитети ги покажува <clears throat> во кои ситуации, што вели 13 сти? Трпете се еден со друг. Значи, трпете се кога на гласу овде, кога вели Павле, трпете се, трпете се кога е тешко да се трпи другиот. И проштавајте се еден на друг, ако некој има поплака на некого. А имаме често пати. Се плачеме од овој, се плачеме, се плачеме може од шефот на работа, се плачеме е, од братот, од сестрата. И да имаш, и да имаш поплака, проштелај, прости, биди любезен, биди сочувствителен, биди смирен, кроток, <clears throat> трпелив. Трпи. Тоа одговара на наодново родениот човек. <clears throat> Тоа е една причина. А овде можеме да зборуваме сега, да скратиме, а, како што вели во 12 стих, така облечете се како Божи избраници. Како, како тоа ние бевме избрани, како Господ не избра, тоа е посебна ли тема што, мислам, дека ми пат опатија нас. По лепота, по не знам по што, по, по, по памет, по што не бираше Господ нас, по што го избра израелскиот народ? Со вечна љубов ве возлюбив и затоа ви укажав милост. По милост не дека не, нешто беа посебни, не дека ние нешто сме посебни. Па зарем тоа нема да не натера, <clears throat> нема да делува на нас да бидеме и сочувствителни кон оној кој што ќе ни сгреши, и кротки, и понизни, и трпеливи. Таму сме кај што сме, не по некои наши заслуги, не сме избрани <clears throat> по не знам што, затоа нема што да се фалиме, кој што вели Павле на неколку место таму. И не само тоа, не само избрани, туку и свети, посебни, не избрани, сега сме посебни во неговите очи. И тоа пак како резултат на неговите заслуги. Тоа тој го прави, не ние. И возлюбени. Е таа негова љубов е вечна, никогаш не престанува. Избрани, свети, возлюбени. Како тоа тогаш ние би требало да бидеме кон другите. Значи, облека која што треба да се носи постојано и кој што му одговара на, едно роден, на еден роден човек. Еден роден човек нема да бара не знам какво покаяние, не знам какви стандарди да покажува пред братот и сестрата, да суди дали се покајал вистински, дали не, и дори пазете, ако се сетите на 17 глава Лука, значи како беше таму 7 пати во текот на еден ден, ако ви греши некој, и дојде и се извини, вие треба да му простите. Пазите, еднаш, два пати, три пати, четири пати, и од тоа што спомнав, значи, ќе се запрашите грешите, бе, кој знае кој му се пободите сега на него, дали му се чисти, дали... Мегуто, не треба воопшто се запрашува еден роден човек. Рековме тоа дека е должност да простиме. Иако не се извини, Еве, баш тука сме на тој дел. Еве, да, да, да помислиме вака, во каква ситуација се ставаме ние, дали сме любезни со тоа што <clears throat> нема да простиме, туку очекуваме да, не знам, дојде и ни кликне на колена или не знам какво, не треба да покаже. Дали сме любезни, дали сочувствителни, дали, дали кротки, дали трпеливи. <laughs> Вие се осетливи теми, нели? Но не е тоа. Ние се ставаме во ситуација на суди, да мериме што е покаяние, што не е покаяние, што е баш покаяние. И се ставаме во една ситуација да, а, не знам, чекаме некоја посебна а, ситуација како, како, или си замислуваме како би требало да се покае братот пред нас, да не се извини, а, нели е тоа еден вид на одмазда? спрема него. Се ситиме. Е, дали јас тогаш градам понизност или градам гордост спротивно на она што е? Значи, не, тоа не е својствено на новороден човек. На новородениот треба секој да биде спремен да, пос... да прости. Што значи стихот 1 Петрово 4.8? 1 Петрово 4.8. Mm-hmm. Пред се, имајте постојана љубов меѓу себе, зашто љубовта покрива многу греови. На што асоцира овој израз покрива? Просто. Љубовта просто многу греови. Значи, без разлика. <clears throat> Еве ќе ви читам од <clears throat> мисли на гората, да не зборувам јас само од себе, многу убав коментар. Човекот кој не е подготвен да прости го затвара токму оној канал низ кој што, е сам, низ кој што самиот може да од Бога да добие милост. Нели? Како ги учеше Христос, учениците се молат, простени ги долговите како што ние им ги проштаваме нашите должници. А што ќе кажа таму во истата таа глава, во Матеј 6 глава 14 и 15 стих, само за момент таму да отидеме, Матеј шеста глава, откако ќе заврши со молитвата Оче нас, ќе потенцира нешто. Не е залудно го потенцира тоа. Шеста глава Мате 14-15 стих. Значи кажува Амин, завршува со молитвата и вели, зашто ако вие им ги простите на луѓето <clears throat> нивните престапи, вашиот небесен татко ќе ви ги прости и вашите вам. И не завршува тука, туку 15 стих вели, Ако вие не им ги простите на луѓето имате престапи, ни вашиот татко тогаш нема да ви ги прости вам. Дали гледаме во каква ситуација може да се најдеме ако ако не простуваме, ако немаме тој дух, созалив дух или дух на простување. Да, нема, да, да не ни ги прости Господ нам гревоите, тоа значи крај, пропаст со нас. Джабе е проседник, од горе. Джабе е тоа што ја знаеме целата доктрина за тоа кај се наоѓа Исус, па без кое што па не е можно да ја имаме таа вера за последното време, нели така коментирале вај таму. Чи значи, многу е битно сето тоа да се знае, ама джабе е ако ние не простуваме. И вели, никогаш не треба да помислиме дека имаме право да им го ускратиме простувањето на оние кои не навредиле, а не ни ја признале својата вина. Го слушаме ли ова? Че никогаш не треба да помислиме дека имаме право да им го ускратиме простувањето на оние кои што не навредиле, а не дошле да ни <clears throat> ја признаат својата вина. Нивна должност е, да, нивна должност е, без сумневање, да ги понизат своите срца во покаяние и признавање. Но ние мораме да имаме сожалив дух кон оние кои ни изгрешиле, без оглед на тоа дали тие ќе ги признаат своите грешки или не. Че да, нивна должност е. Тие треба, заради нивно добро, да дојат да се покајат, за, за да нив им биде простени од Господа. Ама ние треба да простиме уште пред да тие дојдат и да го направат тој чин. Па и никојаш да не дојдат. Заради наше добро, заради нам да не бидат простени гривовите, заради тоа ние да не собираме гнев, лутина, туку да бидеме мирни, да имаме таа љубов. Сушно сето тоа го прави љубовта, нели? На крајот и тоа пак ќе го заклучиме. Значи, нивна должност е без сомневање да ги понизат своите срца во покаяние и признавање, а наша должност е па да простим, нели? Тоа го видовме. Но ние мораме да имаме сужалив дух кон оние кои што ни изгрешиле, без оглед на тоа дали тие ќе ги признаат своите грешки или не. Колку и болно да не раниле, че значи, наистина некоја ше болно, и тоа најболно е од најблиските, нели? е секојаш така, колко и болно да не раниле, не смееме да тагуваме и да се сожалуваме себе си поради навредите кои ни се нанесени. Ако очекуваме Бог да ни ги прости нашите греови, ние мораме да им простиме на сите оние кои што ни нанеле некое зло. Тоа е. Тоа е цитатот од мисли од гората на блаженството. Баш коментирајќи на овие стихови кои што ги читавме сега во Матеј, шеста глава, во тој дел за молитвата Оче наш. Видовме од минатиот пат дека простувањето е всушност и се бара од нас, тоа е наша должност, тоа веќе го видовме. Но простувањето е исто така и нешто што го разбира само по себе на новородениот човек. Тоа се подразбира. Што разбира? Секој наново роден човек, секој кој што сватил што е гревот, а што милоста Господова и што направил Исус жртвата, што обезбедил Исус жртвата, сваќа колку многу му е простено. И колку секоја ситуација која што тој ја има во меѓучовечките односи со братот, со сестрата, со жената, со мажот и така натаму, е многу ништожна и многу мала и помала од тоа што нему му е простено од Бог Господ. Тоа е пак она споредба 10.000 таланти со на, наспроти 100 денари. Се друго е помало. Но, ете, тука, човек кој што не е наново роден, односно, видите, вака кога размислуваме, не знам, ќе се согласиме со цитатот на Левајд, што вика дека наново рѓањето е редка појава во тоа време а камо ли па денеска. Чи, значи, и така како е така. Чи, значи, ако сме наново родени, тоеш ние сосема треба да ги имаме на место мерките. Не треба да имаме изместени мерки, значи, аха, он то, толку многу мене ми изгреши, а никогаш нема да упрости. Со такви избори влекаш. Колку ти изгрешил? Добро, не 100 денари, можда 300 денари ти должи. И што е тоа? Тоа е може да биде повеќе од 10.000, односно од нешто што е бесконечно, не може да се спореди тоа прошката што Господ ни ја, дава на нас за тоа што го постигнал со жртвата, со тоа што ни простил за секој наш сторен греф. Што правиме ние кога му грешиме на Господа, знаете? Повторно уколаме, нели, клинци во, во рацете. Чи значи, ништо не е по-големо. Земете ги во овој аспект кој збориме е ситуацијата, случајот со Симон. Чи Исус оди кај Симона, а, односно Симон го повикува, нели, за да се ете раздолжи на некој <laughs> начин, да би а, го вика на Господ, нели, а таму е Марија, која што ќе го направи она големо дело. И што се случува таму? Симон цело време смета дека Марија е поголемата грешница од него. Има изместени мерки. А што вели Елен Вајт? Односто е самото писмо, што ќе каже самиот Исус таму. Кому повеќе му е простено, тој повеќе люби. Видите како е поврзано. Значи, прошката, примањето на прошката со любов. Че значи, таа побудува исто така е љубов. Кому повеќе му било простено? Значи, Симон бил поголемиот грешник, ама се чувствувал како помал грешник и затоа помалку му е простено, И затоа не люби како Марија. Марија, значи, легнала на пот, едноставно. Грешница најголема, како што вели Павле, најголем од сите грешници. Тој е нановродениот човек. Тој се гледа себе како најголем грешник. Не ги гледа другите овака, туку поинако, поголем од себе, како што вели у Филипијаните втора глава. И кога вели вамо во 13 стих во Колосејаните пак, значи во Колосејаните се вратиме, ще малку ќе превршиме. Трпете се еден со друг, проштавете се еден на друг. Значи, вода хоризонтална линија меѓу себе. Дали се запрашуваме, може би некојаш ете така гневни, аха, јас не му просто никојаш. Но дали сме се запрашале што ако јас се најдам од другата страна? Што ако јас се најдам од другата страна? Треба мене, да и треба мене да ми биде простено. А некој не сека да ми прости. Марко 11.25 Ще изборуваме за причините, зашто треба да простуваме. Марко 11.25 Интересен стих вели во тоа време на, се извинувам, тој мати. Марк Марко 11.25 И кога стоите на молитва, проштавајте ако имате нешто против некого, за да ви ги прости и вашиот татко кој е на небеста вашите гревови. Пазите, еве ви стих кој што кажува дека секоја треба да имате дух на простување, не само да очекуваат. Значи, замислите сега се наоѓате на молитва, еве стоите, клечите, било како, се молите на Господа. Ова има врска и со услушувањето на, услушувањето на молитвата, нели? Јас тако гледам стихот. Кога стоите на молитва, ви треба да бидете комплетно чисти пред Господа, ако сакате услушување на молитва. Значи, Ако има, имате греф, ако имате нешто во срцето, што не е во ред према Господа, Господ нема да услуши молитвата, така има стих. И сега вели, стоите на молитва, проштавајте ако имате нешто против некого. Ако сте му гневни на некој кој што ви сгрешил, простете, ако сакате, и Господ да ви ги прости вас гревовите. И нормално да ја услуши молитвата, да ја слушне, да допре до него таа молитва а ние раскарани, па ние чекаме, не знам, другиот да ни дојде или не знам што, а се молиме, па не знам, коленичиме, па не знам, може би молитвени часови, било што, се тоа во ред, тоа, збруваме за еден фер и однос, чист однос кој што треба да го имаме со Господи еден према друг. Затоа е битно да простуваме. И на крајот, простувањето е како што е слика, облека која што му одговара на еден нановороден човек, тоа е всушност слика на Господа. Че ви кој сте нановородени, вие го имате Христовиот карактер, вие го имате божествениот карактер во себе, а Бог е љубов. Што вели во 14 стих? Значи, не го читавме тој стих, но еве, ќе ги прочитам сега. Од 12 до 14, читавме 12 и 13, Колосијаните значи, трета глава од 12 до 14 ќе читам. Вели вака. И така, облечете се како Божи избраници, свети и возлюбени, во милосрдно срце, благост, смиреност, кротост, трпеливост. Трпете се еден со друг и проштевајте се еден на друг. Ако некој има поплака против некого, како што и Господ ви прости вам, така проштевајте и вие. И сега 14 стих. А над сето тоа облечете се во љубов која сврзува се во совршенство, сите овие карактеристики, се тоа што треба да го карактеризира на новородениот човек, љубовта, сето тоа го сврзува во совршенство. Што е одраз на љубовта? Вие, ако не сте спремни да простите, тоа значи дека не љубите. Не го љубите братот свој, а дали треба да читаме што вели таму во 1 Јованово 4 глава. Ајде да се подсетиме. 1 Јованово 4 глава. Тука има два стиха. Осми стих, 1 Иванова 4.8. А кој не люби, не го познава Бога, Бога зашто Бог е любов. А познавањето на Бога и на Исуса Христа што значи? Спрема Јован 17.3. Вечен живот. Кој не люби, не го познава Бога, зато што Бог е любов. Кој не люби, нема ни вечен живот. 20 стих од истата глава. Ако некој рече го любам Бога, а го мрази брата си, лажец. Зошто кој не го љуби брата си, кога го видел, не може да го љуби Бога, кога не го, кога не го видел. Еве зашто треба да бидеме спремни да, да простуваме. Не е лесно, сите ќе признаеме, прв јас, Не е лесно, наистина не е лесно, меѓутоа треба да го бараме од Господ. Ова, ова се само може и показатели, јас не, не сакам на никого, на, кај никого ништо да лутирам, гледам прво сам на себе, зато што нели како што зборуваме Јом Кипур и треба да се испитуваме самите себе си, а не да не интересира многу од живот. сето ова се показатели, кога немаме љубезност, кога немаме сочувствителност, кон оној што ни изгрешил, па кога ни е тешко да му простиме, сето тоа се само показатели дека не сме наново родени, дека не сме му се предале целостно на Исуса Христа. А еве, јас се сложувам со тоа, со брат Зоран, дека живееме во сериозни времења, кога се одвива судот на небото и кога е еден ден ќе биде запечатен нашиот случај, како какви ќе најде Бог. Треба да се запрашаме. Дали сме спремни да простиме или или од три месеци на три месеци, како тоа. Овие други ве еднаш годишно, а па ние така почесто, четири пати во годината не да го правиме тоа. Не, не треба да чекаме легенот пред нас да дојде па. Не, постојано треба да престуваме. Тоа е одрасна на любовта. Нека Господ ни помогне во тоа. Амин.